بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطا يَلْتَقِيَنَّ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Adiyat koşan atlar demektir. Asır suresinden sonra Mekke'de inmiştir 11 ayettir. Bu surede insan oğlunun nankörlüğünden kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Harıl harıl koşanlara nallarıyla çakarak kıvılcım saçanlara, ansızın sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir.'' ve o mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldı ve kalplerde gizlenenler ortaya konulduğu zaman insan halinin ne olacağını düşünmez mi?'' Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır.